Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Հարգելի ունկնդիր, հանրային ռադիոյի ստուդիայում հյուրընկալել ենք Արցախյան շարժման ակտիվիստ Արզիկ Մխիթարյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այս տարի լրացավ Արցախյան շարժման 35 տարին։ Իհարկե, շարժումը ավելի երկար պատմություն ունի եւ խոսքը ազգային ազատագրական պայքարի նոր փուլի մասին է։ Արզիկ Մխիթարյանի համար երբ սկսվեց շարժումը։ Ես դեռևս 17 տարեկան ուսանողի Երևանի Պետական Համասարանի բնասիրության ֆակուլտետում Ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը նախաձեռնեց կազմակերպելու ուսանողական գաղտնի կազմակերպություն, պետք է 1965 թվականի ապրիլի 24-ին նշվեր մեծ եղերնի 50-ամյակը։ Այս ժամանակ շատ քչերը գիտեին ինչ է եղերն։ Մենք բավականին լուսավորվել էինք, որովհետև մեծ գիտնականներ էին աշխատում մեզ հետ, հասարակական գործիչներ։ Նրանք մեզ բացատրեցին, որ 1915 թվականին տեղի ունեցել ցեղասպանություն 1.5 միլիոն հայ է սրի մատնվել։ Դա իհարկե ցնցող էր։ Չնայած ես ծնվել ու մեծացել էի մի ընտանիքում, որտեղ հայրական կողմով papas Անդրանիկի զինվորն էր եւ լավատեղյակ էր եղերնի ամբողջ իրադարձություններին, բայց որպես կանոն այն ժամանակ շատ քչերն էին իրենց մեջ ուժ գտնում, որպեսզի խոսեին եղերնի մասին եւ առավել եւս Անդրանիկի անունը անգամ չէր փորձում բարձրաձայնել, քանի որ մենք գտնվում էինք խորհրդային միայն պետության տոտալիտար իշխանության ներքո եւ ամեն մի փոքր շեղումը դիտվում էր որպես ազգային ամոլություն։ Սակայն 1965 թվականին, երբ այդ գաղտնի կազմակերպությունը ձևավորվեց, մենք ոչ մի մտավախություն թվում է չունեինք, որովհետև զինվորագրվել էինք մի շարժման, որը տանում էր մեզ դեպի մեր ազգային ակունքները, դեպի մեր արմատները, եւ համոզված էինք, որ այդ շարժումը հավանաբար արդյունք կտա, որովհետև մեր կարկախոսներն էին Նախիջևան, Ղարաբաղ, հայոց հողեր եւ ինձ այնքան շատ էր ոգևորել այն գաղափարը, որ խոսքը գնում էր Լեռնային Ղարաբաղի մասին Հայաստան Հայաստանի միացնելու գաղափարը 1965 թվականի ապրիլի 24-ի առավոտյան ժամերին երբ զանգանչեց որ պետք է դասի գնայինք մեր այդ խումբը իր հետևից հանեց համասարանից ողջ ուսանողությանը եւ մենք նախապես պատրաստված պլակատներով, տարկախոսներով շարժվեցինք դեպի հրապարակ։ Հրապարակում տեղի ունեցավ շատ մեծ միտինգ, շատ մեծ ցույցեր, եւ այդ բոլոր կարխախոսները հնչում էին մեր ուսանողական խորհրդի նախագահը, մեր դասախոսները Վիկտոր Համբարձումյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, Շիրազը, Պարուր Հայրիկյանը, բազում անվանի մտավորականներ ելույթ ունեցան եւ նրանք նշեցին, որ շեշտվում է մեր խոնարհումը այդ 1.5 միլիոն զոհերի եւ պահանջը, որ անհրաժեշտ է վերադարձնել Նախիջևանն ու Լեռնային Ղարաբաղը ցույցը ճնշվեց Երեկոյան կողմ օպերայի շենքի մոտ հավաքվել էինք եւ պահանջում էինք, որ հանդիսավոր նիստը, որը պետք է տեղի ունենար օպերայի ներսում, պահանջում էինք, որ դուրս գային եւ բոլորի հետ կատարվեր այդ նիստը։ Մերժեցին եւ քանի որ ղեկավարը այդքան էլ մեղք չուներ, խորթային պետություններ, կոմունիստական կարգեր, ջրցան մեքենաներով ծրեցին ցույցը Իսկ ես ցույցի արչևից մինչ կոմիտասի Պանթեոն պետք է տանեի այդ նույն առավոտյան լույս տեսած Ջուն Կիրակոսյանի շատ հայտնի ուսումնասիրությունը Արեմցյան Հայաստանը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Դա ամբողջապես նվիրված էր ցեղասպանությանը։ Եվ այդ գիրքը ինձ մոտ էր, երբ ծրեցին ցույցը մեզ մտեցավ երիտասարդ մի տղամարդ եւ ասաց որ հետևեք մեզ ես ընկերուհուս հետ փորձեցինք հրաժարվել, բայց նա ցույց տվեց փաստաթուղթը, որ ինքը ԿԿԲ-ի անժամանակապես երկբակի աշխատակից աշխատակից է եւ մեզ պետք է տաներ պակ։ Խորհուրդ տվեց, որ մենք թողնենք եւ դուրս գանք Երևանից, որովհետեւ մեզ անպայճառ սպասվում էին անդուր անցանկալի իրադարձություններ։ Ընկերուհուս հետ Թիֆլիսով եկանք Խորադիս, հասանք Ղարաբաղ եւ երկու շաբաթ անց միայն մենք հետ գնացինք Երևան, երբ արդեն ամեն ինչ հանդարտվել էր։ Ահա այսպես ինձ համար սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, սկսած 1965 թվականից, որը էքսպրեսիայի ընթարկվեց արտակնայնացավ ապրիլի 24-ին։ 1987 թվականից սկսած ստորագրություններ էին հավաքում մարզը Հայաստանին վերամիավորելու համար։ Անշուշտ գախնի Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի աշխատակազմից, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը 13 հոգի ստորագրեց խնդրագրի տակ, խնդրագիրը բերել էր դասախոսներից Լենա Գրիգորյանը, առաջին ստորագրությունը նրանն էր, երկրորդը ձերը։ Տարիները ձեզ չփոխեցին, ձեր ստորագրությունը դրիք։ Երբ համասարանն ավարտելուց հետո բնակվեցինք Ստեփանակերտում ամուսնուս հետ, որ ՊԱԿ-ի նկուղներ ընկել հենց այդ երեկոյան, այդ ապրիլի 24-ի իրադարձությունների արդյունքում, որովհետև նա մասնակցել էր Անդրանիկի արձանի կանգնեցմանը, երբ մենք արդեն Արցախում էինք, զգում էինք ճնշող իրավիճակը, հենց նոր էին այն իրադարձությունները, երբ Բերթաշենի այն փոքրիկի հետ տեղի էր ունեցել Թուրքը բարբարոսաբար սպանել էր այդ երեխային դպրոցականին վրթոված էինք մեր մեջ այդ պոտենցիալը կար շարժման մենք հմբոստ էինք եւ երբ հետևեցին այն իրադարձությունները երբ Սերոխանզադյանը նամակներ էր գրում կենտրոնական կոմիտե եւ խնդրում էր որ լուծվի Արցախյան հարցը մեր ձեռքը այդ զարգերակին էր, որ զգայինք, թե ինչպես է ընթանում ազգային ազատագրական այդ պայքարը, որին մենք վաղուց զինվորագրվել էինք։ Եվ երբ 1987-ին սկսվեց ստորագրահավաքը, անտարբեր լինել չէինք կարող իրոք մեր դասախոսներից երջանկահիշատակ Լենա Գրիգորյանը բերեց տեքստը մենք խնդրագիր էինք ներկայացնում Մոսկվային Լեռնային Ղարաբաղ միացնելու Հայաստանի Հանրապետությանը եւ շատ մեծ սիրով խանդավառությամբ առանց երկմտելու ստորագրել ենք մինչ այսօր իմ հոգում տարակուսանք չկա, որ կարող ես հետ կանգնել այդ պայքարից, որովհետև երբ մարդու հոգում գենետիկ համակարգում խոսում է ազատատենչությունը, հայրենապաշտությունը, հայրենասիրություն բառի փոխարեն միշտ օգտագործում եմ հայրենապաշտություն բառը, որովհետև ես պաշտում եմ իմ հայրենիքը։ Հանուն նրա պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Պատահական չէ, որ երբ 88-ից մեր շարժումը դեմ առավ քաղաքական փակուղու եւ թուրքը մեզ մատուցեց Սումգայիթ, Գերովաբադ, Մինգիչավուր, Մարաղա եւ սկսվեց պատերազմ չվարանեցինք։ Առաջին իմ ամուսինս ենք վերցրեց, այնուհետև իմ 4 որդիները մասնակցեցին այդ պատերազմին։ Նրանցից երկուսը վիրավորվեցին, մեկը երկրորդ կարգի հաշմանդամ է, մեկը ստացա մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշան։ Այս ասում էր այն մասին, որ ես երբևէ չեմ մտածել, որ կարող ենք հետ կանգնել մեր պայքարից ներքին այդ տագնապը, որ կարող են պատժվել, կարող են աշխատանքից ազատվել, այս վախը հետ էր պահել շատերին, ապագային կռունկի անդամ էինք ես եւ Համլետ Գրիգորյանը, վարչության անդամ էինք մենք Համլետ Մովսիսյանի հետ։ Մյուսները եւս ակտիվությամբ մասնակցել են շարժմանը, շատ մեծ աշխատանք են կատարել ուսանողների հետ եւս։ Երբ առաջին միտինգը պետք է լիներ փետրվարի 13-ին, փակվել էին համասարանի դռները, թույլ չէին տալիս դուրս գային ուսանողությունը։ Պատուհաններից ծրել էին բոլորը եւ ոչ մի արգելք հետ չպահեց։ Եվ ուսանողությանը եւ այն ակտիվ դասախոսներին, որոնք նախաձեռնել էին այդ ամբողջը թույլ տվեք, չեմ ուզում ասել ուղղել Ստեփանակերտում տեղ ունեցած առաջին հանրավակն ու ցույցը նախաձեռնել էր ոչ թե մանկավարժական ինստիտուտը, այլ նախաձեռնել էր Ասկերանի ճիշտ է խումբը, Ասկերանի նախաձեռնող խումբը եւ Կոմիտաս Դանիելյանը, ով այդ խմբի անդամ էր, իր տիկնոջ Լենա Գրիգորյանի միջոցով տեղակեր պահել դասախոսներին դասախոսները եւ ուսանողները միասին դուրս են եկել հրապարակ։ Իրավացիք, ճիշտ եք, դա ոչ թե լոկալ բնույթ ուներ 87 թվականին, երբ Իգոր Մուրադյանը սկսել էր իր գործունեությունը, մեր տարբեր շրջաններում կային արդեն բջիջներ, առանձին խմբեր եւ բավականին ակտիվ սկիզբը եղել է հենց հասկերանում եւ Կոմիտաս Դանիելյանը եւ Աչագան Սանթուրովիչը Գրիգորյան եւ Արուշանյան Սլավան, որոնք իրոք նախաձեռնել են եւ կազմակերպել կազմակերպչական գործունեությունը իրականացրել են։ Այդ նույն ձևով բջիջ եղել է նաև համասարանում։ Լենա Գրիգորյանի բերած ցուցակը հենց Կոմիտա Զանիլյանն էր ուղարկել ու ասել, որ մտեցիր տես ովքեր կարող են ստորագրել։ Եվ իրոք գտնվեցին մեր մեջ մարդիկ, որոնց մեջ հայրենիքի գաղափարը շատ ավելի վեհ էր, քան որևէ այլ մի իմաստ։ 1988-ին դուք հանրահավաքներ էիք վարում, ելույթներ էիք ունենում ոգևորիչ։ Այսօր այս բարդ ժամանակներում նրանք, ովքեր խոսքով ու գործով ժողովրդին ոտքի են հանել, կարծես մի կողմ են քաշվել, չեն երևում, նրանց չենք տեսնում, չենք լսում նրանց։ Ինչով եք բացատրում այս пассивությունը Իրոք ես 88-ին ողջ 1 տարի վարել եմ հանրահավաքները եւ ես ինձ համարեցի մի անձ, որ կարող էր իր հետևից տանել գաղափար տալ ժողովրդին լինել ժողովրդի մեջ ու բարձրաձայնել ժողովրդի ցանկությունը։ Սա ոչ թե իմ անձնական ցանկությունն էր, այլ հենց արցախցիների ցանկությունն էր, որ ես ի վիճակի եի բարձրաձայնել։ Պատվիրակություններ, որոնց կազմում ես եղել եմ Մոսկվայում, հանդիպել եմ տարբեր պաշտոնյաների հետ եւ մեր հիմնախնդիրն եմ բարձրաձայնել։ Դա եկել էր այն բանից, որ ժողովուրդը զգում էր իմ նվիրվածությունը, իմ պատրաստակամությունը։ Ես այսօր էլ նույն անձն եմ, նույն պատրաստակամությամբ Ես այսօր էլ տալիս եմ ինտերվյուներ լրատվամիջոցներին, անձնապես կապված եմ Հայաստանում գործող այն բոլոր արթարամիտ ուժերին, կուսակցություններին, որոնք ձգտում են տանել նորմալ ճանապարհով։ 88-ին եւ Հայաստանում, եւ Ղարաբաղում իշխանության գլխին մարդիկ էին, որոնք դեմ չէին մեր շարժմանը եւ իրենք եւս որթեգրվել էին այդ գաղափարին։ Ի տարբերություն միայն Գևորգովի իշխանությունները երբ նպաստում են, ժողովուրդը ողջևորվում է դրանից, բայց այսօր ես ինչ ասեմ, Հայաստանի իշխանությունները կատարում են այնպիսի գործողություններ, որ Պարզապես խնդանալ կարելի է։ Դժվարանում ես տեղավորել ուղեղի մեջ, որ ինչպես կարող է հայ ղեկավարը իր երկրի իր պետության շահերը թողած կատարի այնպիսի գործողություններ, որոնք միայն ավերում են երկիրը։ Այս է պատճառը երևի որ շատերը տեսնելով այս իրավիճակը пассивության մեջ են, բայց չեմ կարծում թե այդ пассивությունը երկար կտևի, քանի որ ազգը կանգնած է բավականին դժվարության առջև եւ այն համախմբ ակումբը, որը թող ակադեմիական գրքային իմաստ չունենա, որ համախմբվածությունն է մեր փրկությունը, անպատճառ այդ համախմբումը պետք է լինի եւ կլինի շրջափակում է ռուսական խաղապահների լիազորությունները սահմանափակ են Հայաստանի վարչապետը Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում ուժային կենտրոնների շահեր են բախվում մեր տարածաշրջանում դիմակայելու ինչ հնարավորություններ ունենք։ Պետք է միջև վերջին կետը դիմակայել։ Իմ կարծիքով անհնարին է այդ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը, որովհետև ես ունեմ մեկ կարքախոս դափնու տերև ինչքան էլ դնես բորեն ու բերանը խաղացան աղանի չի դառնալու մենք ենք տերը մեր ճակատագրի, մենք ենք պաշտպանը մեր ճակատագրի։ Այն գաղափարին են, որ պատերազմը միայն թնդանոթը չի հաղթում, այլ նաև ոգին։ Եվ մեր բոլոր հաղթանակների հեղինակը նաև մեր զինորականների ոգին էր, այն հզոր ոգին, որ գումարվեց ռազմական գործողությունների ճիշտ կազմակերպմանը։ Այնուամենայնիվ պահպանելով այս ամբողջը, մենք պետք է դիվանագիտություն դրսևորենք։ Եթե այսօր մեր իշխանավորն երկրները կամ Եվրոպա են գնում, կամ Ռուսաստան են գնում, բարձ չէ որ լրացուցիչ դժվարություն ենք ստեղծում մեզ համար։ Մեր ոգին չի բավարարելու, որ մենք եւ Եվրոպայի հետ կռիվ տանք, եւ Ռուսաստանի հետ կռիվ տանք, եւ մեր հակառակորդի հետ կռիվ ունենանք։ Մեր ճակատագիրը մեր ձեռքերում է եւ մեր զինվորը, որը նախքին պատերազմի ժամանակ ասել էր, որ մենք կամուֆլյաժով հաղթեցինք, դուք վավերացրեք դիվանագիտական դաշտում, կարծում եմ այսօր էլ մեր զինվորը իր կամուֆլյաժով կանգնած է մեր սահմանին եւ անպաճառ մեզ խաղաղություն է բերելու, ինքնորոշում է բերելու, այլ ճանապարհ չունենք։ Մենք Ադրբեջանի հետ համակերպվելու ոչ մի հնար չունենք։ Հարցի լուծման բանալին մեր ձեռքում է։ Մեր համառության, մեր կամքի ինձ հիացնում է օրինակ մեր ժողովրդի պահվածքը։ Ինչքան էլ սեղմում են Գևորգ Քեմինի ասած, ով ասում որ դուք մեզ այնքան ճնշեք, որ մենք ադաման դառնանք ու փայլենք։ Ինչքան էլ ճնշում են, միևնույնն է մենք մեր կարծրությունը ունենք, մենք մեր փայլը ունենք։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի ապրիլի 18-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ հաղորդման հյուրը Արցախյան շարժման ակտիվիստ Արզիկ Մխիթարյանն էր։